Gaur, ikusi makusin, Decision to Live. 자욱한 이 거리 그 언젠가 Bueno, gaur, esan dute moduen, Decision to Live, ekarri dugu ikusi makusira. Hau pagaixo. Hau kaixo, hemen deko guze astero moduen, eh, Jon eta Aitor, Aitor eta Jon. A, abesti hau zer da? Bizkaieraz? Bizkaia. <laughs> Beste bai, uda koreanos. Ah, ego ego koreanos, ez da Ego koreanos. Bai, decision to live. Ego koreako pelikula bat da. Hortengo eh, Oscarretako nominatua. Amerikano ardun, ez? Bai, hori da. Batzuentzako bai. Batzuentzako bai. Batzuentzako bai. Bai. Eh, eh, bueno, eh, Jon, eh, zu sinen ikusten pelikula hau, ez da? Bai, ikusi nun, eh, beste gunean, eh, eta oso pelikula interesgarria iritu zitzaidan. Mm, agian ez da nere gustoko estiloa, baina bueno, egia da eh, oso pelikula berezia dela, maitasun historio bat eh investigazio poliziako baten sartuta eta nik uste eta asiako pelikula askotan gertatzen dana da narratibaren tempoa mende baldeakin desberdina da. E, beste gautza ba. Bai, beste ritmo bat dauka. Eta orduan... Bai. gertatzen da, ni, jendia bakazu, bueno, ez dakit. Ni bintzen nela eta eh, pelikula maharriban bintzen baldin bai jot, batzuk olodia, solo amaz, esaten dena, ez? Bai, em, kontatzen duen historia da, nahiko arrunta, e, azkenean da, E, polizia batek e, suizidio bat e, investigatzen du eta sospetxoso nagusiena dala hildakoaren ema, em, emaztea ba, persona horrekin erlazio <laughs> toksiko bat agian e, edukitzen bukatzen du eta dana ba, maitasun imposiblearen ba, kutsa batean sartzen du konfiantza eta, konfiantza bueno, komunikazioa mm -hmm. e, garen Naiz eta elkarrekin egon leku batean gela batean ze urrutik gauden batetik bestera e, eta pelikula honetan ba gainea e, area gau egiten du ze emakumea txinatarra da polizia da ego koreakoa mm, demora guztian daude esaten ze desberdinak diren eh, bere hizkuntzatan agian nundik datozen ere zenbat markatzen duen eta bueno, askotan kontatzen du ze desberdinak diren ba, elkarrekin dauden bi persona eta posible ote bi persona horiek e, eh, maintemindu alizatea edo, edo maitasun historiori ezinezkoa ote eta pelikula honek ba, guzti hori e, kontatzen digu e, oso modu estetiko garrantzitsu batean Eh, eta bueno, horren frogada da ba, kritikoen eh, zerrenda guztietan dago, e, Oscarretarako nominatua dago. bai, urteko pelikula honen etakoa bezala bai. nik behintzat olentzen dute bai. Bai, nik... bueno, bai, ni, nik esan berra dakat, bueno, jonek ikusi dula pelikula eta itzein posilo la zertaz ere, baina ni pixka lotxaga eta ez dut ikusi gaurkoan ez zare. <laughs> bueno, bueno. Zer zein dugu. Bai, Eh, bueno, baitor, gorkuen etxeko lanak inekarri duzuz. Bai, bai, bai bintzat dut. Ez pelikula ikusi baina, bueno, honen pixkat irakurri dut. Pelikula honek jaso duen sari nabarmenena mendebaldean da kaneseko zuzendari hoberena Gure laguna nola izena du, Aitor, betenik izenak oso... Park Chang Woo. Park Chang Woo. Bai. Amigo de Kim Kim Du y de Hong San <laughs> Bueno. Broma bat entzu baina broma, eh? <laughs> Aldute nobena esan ditut. Hor bai. orduan unpartxan gok eh, zuzendari hau tirudien ez oso garrantzitsua da eh, gokoreako zinean. Eta e, hainbat zuzendarien mentorea izan da ere. E, adibidez, e, horrein dela urte pare bat edo irabazizuna e, parasitos pelikularen zuzendariaren Baina, e, mentorea ere izan zen Eta, bueno, agian partxango honen pelikula ezagunena e, old boy izango da, ez? Orain dela ja urte batzuk e, bai, 2003an. Ba, pentsa, bai. urte. Orain dela 20 urte egintzun bere pelikula ezagunena. Hain zuzen ere, bueno, esango nunean pelikularen buru zitzen genula jonek esan zuen. Bai, bueno, honek egin dituen pelikularen artean dago, bueno, old boy, eta zuen, hostia, bera, oi hoi bai. Hori zautzen. Ba, oso, gero engo dugu bai, berra bai. apur bat. Osa, horreara eh, berez ezagutu gabere, pelikula hori zautzen hon. Hori da. Hori da. dugu pizka berba old boy inguruen. Ba, bueno, esan dozu moduen, Euskarretarako bai. eh, favoritoetako ba- bai. bat, bai. izango dala uste dugu, ez? Bai, eh, azkenean, eh, a ber, pentsatzen dugu eh, ekialdeko zinea, etortzen den zinea ekialditik beti dala, ba, eh, estrambotikoa edo esageratua edo hiperbolikoa edo edo horrelako zeo zer, baina kasunetan ez da, ez da horrela. Eh, ez berez da zine klasikoa, nola kontatzen duen, zer kontatzen duen eta guzti hori eta nik uste horregatik eh, jende konektatu duela eh, kontatzen duenarekin, naiz eta ekialdeko historio bat izan, eh, neurri batean. Bai, azkenen, bueno, nik irakurri dutena nara, <laughs> bai, baina esan dintzen hori, eh, enbetiko eh, struktura gre grekoa edo mantentzen duen pelikula bat dela, azken finan, ez? Eh? eta horrek iten duela, bezakit, digestiboa gua. Mm, bai, bueno, bai, bai, azkenean trama ez da hain komplikatua. Eh, eta orduan bada egia, hasieran esan duguna dela, bat tempoak adibidez, agian mendebaldeko zuzendari batek beste modu batean eramango zitun eta agian pelikula izan egin luze izango. Baina bueno, izan ere pelikula hau izango azken finean, ez? E, pelikularen historioa da, e, e, esan dugun bezala, polizia bat e, dago investigatzen gauza bat eta eta Zenbat e, denpora irauten dau pelikulak? Ba, bi ordu piko irauten Bi ordu piko. E, bi ordu piko irauten. Osa, esan daiteke, kasu honetan, historian bertan, traman edo argumentuan, dakan bezenbesteko pixua dakala nola kontatzen duen historia hau. Nik uste dut, eh, zuzendari honek eh, hartzen ditula historio eh, arru, bueno, arrunta igaldez da hitza aprobosena, baina Eres, esplikatzen dan pelikula bat kontatzen du oso modu eh, berezian, eta hori bai dala eh, benetan ikusgarria egiten ditu eh, du gaur egungo teknologia, efektu berezien teknologia, em, histori intimista bat kontatzeko eta eta askotan ikusten dituzun irudiak ez dizu jakin beharrik ordenagailuz egin direla edo teknologia erabilidala baina bai erabiltzen dula mm, historio sentzio kontatzeko eh? eta dago estena bat eh, interrogatorio gela batean eskiz ditut spoilerrak eman nahi ze ikusi nahi duenak eh, ba, bueno, disfrutatzeko zinean. Baina, ba- pelikula askotan da, interrogatu Bai, baina, bueno, hau ez da spoiler bat. Da, ikusten dute gizo matilda dagoela eta orduan bere maztea eramaten dute... Eh, Interrogatzera. Tra eta... Trailerria noia izaten duan, lasaia. <laughs> Eta orduan... Em... Zuzen eh, irakutsi nahi duena da, eh, eh bi persoan arteko inkomunikazioa, eta aldi berean konexioa, nundik nora doan. Bere interrogatorio zena guzti honetan, noiz dauden deskonektatua bere artean, noiz dagoen konexio bat, noiz ez dira ulertzen, noiz hitz egiten duen e, bakoitzaren subkonsienteak eta noiz hitz egiten duen e, e, ba, persona korretan, ez? Eta orduan dago, da, plano bat, frontala ikusten ditugu bi polizia eta emakumea em, lateralki la, lateralki, perfilean aurrez aurre. aurrez aurre eta ikusten dugu beraien alboan dagon izpilua. Mhm. Bai. Eta orduan ikusten ikusten dugu beraien reflejoa. Eta eta ah, norbaitek esango luke eta kamera eta kamera ez da ikusten. <laughs> bueno, ba hor sartzen da e, efektu digitalen magia, bai. ez? Bai. erabiltzen da kamera izkutatzeko. Baina kasu honetan ez da esplosioak egiteko kristonak edo zatera bakizik eta historian murgilduta bazaude etza konturatzen. Historiaren zerbitzura erabilitako errekurtsoak. Hori da. Eta orduan ikusten dira, e, zuzendaria jolasten du desenfokearekin. Orduan, mhm. daude, bi personak enfokatuta, edo bai, maiaren planoan, edo beraien reflejoan, eta hor, bar, barruan dago persona bat enfokatua eta bestea, bestea enfokatua zuzendariak behar duen moduan. Ah, Orduan, ah. alde ikusi, emakumea desenfokatuta e, maian, baina enfokatuta izpiluan, eta gizona enfokatuta maian, baina desenfokatuta izpiluan, ah, eta horra dira ezten dizu, bineen artean ez direla ulertzen, eta gero beste punto batzutan. Osa, bizualki, babesten du, bere... Eta ez da, ez arraro gelditzen, hori? Ba, gauza esan guizut. izut. Eh, Nire beste lagun batek ikusun unzun pelikula. Bai. berdare bai, abatar ikustetik amaldin mazatoz, begiak jaoituten dira, enfoke desenfoke ba, hori, bai, hori, bai, hori, hortan, bai, Hori bai. <laughs> e, nire lagun batek ikusi zuen pelikula, eta etzian ez aipatu horri buruz. Eta nik uste direla oso detaile sutilak, subliminalak, e, jendeak agian ikusten du eta esaten du, ostras, zea raro, ze esto, baino, dana modu e, e, sutil batean e, dago kontatuta eta eta nik uste ditula horrelako gauza pilo bat e, pe, e, pelikulan zehar eh, eta oso interesgarria egiten du bisualki e, gure zuzendari honek eta nik uste horregatik bakarrik ere pena merezi dula nola mugitzen duen kamera nun kolokatzen duen e, nola en, poliziaren personajeari beti egiten dion travelin vertikala goraka eta beraka ze azken finean e, erabakitzen du ba, poliziaren personajea da dala mendia eta eta eta makumaren personajea dala itsasoa. Eta hor ere filosofia pilo bat dago sartuta e, koreako kulturan, e, agian ez hainbeste gure gure kulturan, e, ekialdeko ekialdeko kulturan. Bai, hain zuzen ere pelikulako bi gertaera garrantzitsu esango du gure bai. E, bata mendian gertatzen da, eta beste itsasoan aldian ere bai, ez? Horrek zer esan nahi du? hori da. Eh, eh, pelikulak erabiltzen du Konfuzioren esaldi bat da la Hombre, Konfuzio. Bai, que inventó la la la confusión. <laughs> El chino, coreano, japonés. Hori da. <laughs> Qué grande. Jende jakitunari ura gustatzen zaio, jende onari mendiak gustatzen zaizki. Hori izaten ah, zuen oh, ah. konfuziok. Ah, vale. Eta hemen pelikula honetan, ba, persona jakitunak teorian jakituna dana, hau da, dana pentsatzen duena, dana planifikatzen duena, itxasoaren da emakumearen papera, eta berez jatorra, inkluso sentiberagoa dena, da polizia. Hasiera batean alderantziz pentsatuko genuke, ez polizia dala benetan pentsatzen duena eta hotzagoa dana eta Gaizki pentsatzen duena beti eta... beti dago horrela tal, baina azken da azken finean da polizia da e, hasiera batean emakumea e, eh, maite mintzen dana. Hmm. Eta hor daude estena batzuk oso hitzkokekoak, e, eh, nola oso bertigo. E, bai, kamera movimentuak eta ondo erabiltzen ditula, ez? bai. Bai, bai, hor em, em, polizia jarraitzen du gure, gure protagonista femeninoa, eta hor dago baita ere akos, bueno, akoso, ez dakit akosoa dan, baina, bueno, in, edo infatuatu egiten da, bueno, interesgarria da ikustea nola des desarrollatzen dan e, poliziaren e, eh, e, eh, personalidadea e, pelikulan zehar. Nola aldatzen dan bera e, eskonduta dago, mhm. baina bere maztearekin ez dago ondo Eta nola ikusten dan, nola maite mintzen diran bi persona ala ez, errabai. bai edo benetan maintemenduta da, daude. Ba, ez. Nik, nik bi direkzioetan dela, ez? Mm -hmm. Observatzean, ze, ba, bai investigazioan bitartean eta beste herrin batea juten dienian, eta badakalare bai bestia jarraitzeko eh, joera hori, bai, orduan, eh, harremanak distantziak markatzen duen harremana eta gertutasunean izan daitezken desberdintasunak gai bat izan daiteke? Bueno, eh, pelikularen izen Decision to Live, da, ba, alde egiteko erabakia. Orduan, alde egiteko erabaki hori pelikulan egiten da bi modutan ez dituguna kontatuko, bestela spoiler egiten dugu baina azken finean bai hitz egiten du la pixka bat eh bueno fisiko ki urruti bazaude benetan jarraitzen duzu sentitzen e, maitasuna beste personagan gertuago egongo bazina sensazio hori indartxoago izango litzateke, gizona eskonduta dago, bere maztearen ondoan dagoelako benetan manditasun hori indartxoago izan barko luke. Azkenean, decision to live eh, alde egiteko erabaki hori zer suposatzen duen. Eh, zer da alde egitea. Eta pelikulan asko erabiltzen da eh, mugikorrakin egiten diran ahots eh, mensajeak. Aha eta azken finean zuk balin badituzu zuk maitatzen dezun personaren mensajeak zure telefonoan hori ze nahi du urruti dago lagertu dago ze dago guruti eta, eta gertu dilema moralak eta asko markatzen jo ez eh. bueno, esan, esan berda adibidez beak e, bueno, seulen jaio zela partxan Wook, guk eta bain dator nire wikipedian zatia <laughs> Eta, bueno, jonek esan du bezala, Konfuzio eta dinema filosofiko hauek, beak bere pelikuletan nahiko presente izaten ditula, en ideia filosofikoak. Hain zuzen filosofia ikasi Ah, bale. Eta, bueno, berez kritiko zinema munduan, beti gustatu izan omen zitzaion, baina zinema munduan kritikalari bezala hasi zen, eta, justu, <laughs> jonek esan duen referentzia bezala, horregatik aipatu nahi dut eh, Hitchcocken pelikula bat ikusi zunean, oantxe ez egitze pelikulaen, oien una apuntatu, baina Hitchcocken pelikula bat ikusi zunean, zinemara dedikatu nahi zula erabakitzen. Bai, orduan bere eragina Hitchcocken eraginare bai, eta ideia filosofikoiek en eh, erakustia bere zineman bitarteze bai, ba, bueno, zentzu guziak, bere, bere jatorrian, nundik datorren ikusita. Habitu. Bai, Hitchcocken... Hitchcockekin zer ikusia eduki dezake ba, posten estena daitzen dan honetan, Mm, bai ikusi daiteke eh, kamera ipinita dagoela oso modu konkreto batean, plano zenitalak eta planoak berak esplikatzen dizu eh, personajean nundik nora doan. Eta hori, agian Hitchcockek ere egiten zuen asko. Bo, Hitchcock igual aitzindaria izan dezan, ez? Esango denuke igual lehenengo takua en, hainbat truko eta erabiltzen, gero beste hainbat eta hainbat zine bai. gilek bai. bertatikan ikasi dutenak, edo? agian kitzkoak egiten zitzun konturatzea zuzendari bat zegoela. ez norbait zegoela kamara ipintzen eta modu mhm. batean ipintzen konkretuki efekto e, konkretu bat lortzeko. Eta nik bai somatzen dut pelikula honetan parte batzuetan horrelako zeo zer. Ez? Kamara nola ipintzen dun, kamara nola mugitzen dun, koloreak nola erabiltzen ditun. E, eta bai, ikusi daiteke Hitchcocken e, kutsu txiki bat, hor influentzia bat eh, zinean. Eta batez ere, hasieran esan degunean, e, eh, zine klasikoaren kutsu hori daukala. eta azken finan dala maitasun historia, baino klasiko bat izatearen intentzioarekin ikustet eginda dagoela. Nik pelikula hau hemendik ogoi urtetara ere ikusi daiteke. Nik esan nuke, bueno, esan dezunan arira, en, zait, zuzen dari behintzat, erabiltzen dituen errekurtso guztiak, desentia diela, bai kam, planotipoak, bai kamera movimentuak, bai aktorian en, detaile txikiak, Baien aktuatzeko momentuan arpegiak egiten duzen kainu txikiak eta bar, bai igual bere ritmoan gatikane bai, bai garantzia asko irabazten duz. Eta erabiltzen dituen errekurtso guzti hauek diela beti en, historia kontatzean aldera. Esan dut, historia hobeto kontatzeko albidetzen dutenak. Ez errekurtso horiek edo, edo en, ez da, nola esan, espektakularitate bat lortzea datik bakarrikan, baizik eta betire, al servizio de, kontatu nahi duen historio hoi potentziatzea, musikak egiten duen bezala. Bai, bai, bai, zentzurretan da, hori, e, e, zine klasikoa, bai, hori da, azkenean ez, e, zuk ikusle bezala, etzeala konstiente, ba, trukoak erabiltzen dituela, agian parte batzuetan bai, esatezu, jo, kamara jarri du goite bera, e, baina gauza asko, etzea konsiente, osea, mm. bigarren aldian ikusten dezunean agian, edo pixka bat irakurri duzunean agian, zea pixka bat konsienteago, azkenean, adibidez dago, leitmotiv bat dala, e, polizia dagola beti goraka joaten, mendi bat igotzen, mendira egizten mhm. danean, e, aurkitzen ditu erantzun guztiak, eta eta eta neska aldiz doa beraka bezala joaten eta urarekin dago beti konektatuta eta itsasoara botatzen ditu memoria txarrak eta azkenean itsasoa eh, leku kaotiko hori bezala eh, kontrolatu ezin dan gauza hori da eh, emakumea eta mm, guretzat itsasoa izan liteken ez dakigu marea gora marea bera e, ura dago olatu asko olatu gutxi Azpian, zer eh, dago. Zer dago, zer ez dagon. Eh. eta azkenean mendia da gauza hori badakigula. Hemen dago, gaiurra, agian ilurra dago. Gainera, elurra egiten duen estena bat oso garrantzitsua da. Bien arteko erlazio horretan. Azkenean, ura eta, eta mendia, ja. itxaso eta mendia elkartzen diran e, punto bada eta beraien erlazioan ere oso garrantzitsua dena. Eta e, mendia behare bai polizian esfortzu horren seinale bezala, igotze hoi e, polizian zailtasunan reflejo bezala. Azkenean, azkenean em, polizia gailurera iristen zarenean gailurren zaude eta eta hor bukatzen da asuntoa eta eta emakumearentzat aldiz ez dago itxasoan alako e, amaiera bat bera itxasotik etorri zan, emigrante ilegal bezala, e, koreara, eta beti erabiltzen da itxasoa eta hori, ba, ba konfuziok asmatu zuena, <laughs> konfuzion bezala. en, azkenean, e, hor, nik dut, aurreneko aldian ikusten duzunean pelikula, joe, ba, e, ez o Askotan gertatzen. Esaten zu, bai, bai. Zer ikusi dut, eh? Ta ba, segun zer gertatu zaizunko izortan. Osea, esan nahi duzu pelikula bat ikustea bai. zazen ze animoak intzua zene bai, o ze pausakin, o ze lasaitasun propioak intzua zene bai, bai, oso diferente ikusi ezakezu. Ta nik uste dut pelikula honetan asko aldatu egitekela. Nik, e... nik kritika pare bat irakurri behar izan ditut, ere, ikusteko, ostras, txasoa, mendia, bai, za, bai zaudela ikust, pelikula ikusten zaudenean ez da zu zer raro beti daudela goraka zer da komedia zer da txiste bat egiteko goraka di jola beti bueno hoy bere karakteristika da bai ez Humore bere... beltza puntuak eukiko zure bai ez pelikula honek dauka umore pixka bat batez ere eh, personaje sekundarioekin uh eh, eta eta berez da oso pelikula ba romantiko bat osea da Wonka Wai egingo zuen bezala mm, baina Wonka Wai Eh, deseando amar pelikula baten adibidez, eh, egiten du alako eh, lan piktoriko, musikal, bideoklipero erraldoi bat, eta eta gizon honek kontatzen du, ba, agian oso antzekoa dan historio bat, eh, funtsean, ez? Eh, baina kontatzen du oso modu klasikoan bezala. Mm. Eta bueno, horregatik interesgarria interesgarria da. Em, gero hori esan duguna, bere pelikula ezagunena Old Boy da. Bai. O, lengo, vale, el eh, lengo igual sartuko gara bai, zetik, eh, lengo gara komentatzen koloreak be bai, dekola bere garrantzia eh, pelikulan. Bai, kolorea jarraitzen du mendia eta itsasoaren leitmotiv guzti hau. Bai. Orduan, emakumearen eh, emakumeari buruz eh, hitz egiten danean, edo emakumea ikusten dugunean, edo emakumea protagonista denean estena horretan, ba, turkesa kolorea adibidez asko asko agertzen Nik uste dut horren ikusuten anara bera aterakurri eh? E, emakumia tartian da honian da, gatazka presenteago da honian, ez? Gatazka momentua, eta eh, en, ikusle bezala nik dut gertuago sentitzen zela, eh, a egi, egila desolatuko den momentu batia ez? Eta tentsioi markatzen duen momentutan, dena diferentetan ikusi da, hain zuzen ere kolore urdina, baina bai. azkenean eh, kolore argi guztiak urdina tirata, eta kontrastia, bueno, urdina, turkesa urdina eta hori puntu batekin eba izatzen du, baina da, da hotza, kolore hotzea. Eh, bai, e, da, uraren kolorea, Aha. Eh, eta gero, ba, bai, mendiaren kolorea, bai, ez dakigu, mendiak kolorea, ba, kolore ditu, ez, bai, baina... Bai, hain zuzen, bado plano bat, deigarria dela, norri da ikusten modu fikatzen bada, eh, oso plano antzekoa da azkate, plano Amerikanu batian bizkarrez, bai emakumeak eta bai gizonezkoak, ez? E, hau eta detektibiak. Eta neskan kasuan, eh, esan bezala urdina da, oza, koloria ikusten mazu itxaso, itxasuan koloria eta eguzkian koloria bea, argilean koloria, urdina antzeagoa da, ez egite juna barran puntuak ingeio, eta detektibian planua da honean, ba, praktikamente plano berdina dela, itxasua fondoan daulatela, kolore asko beruagoa da. Eguzki koloria kalidagoa da. Eta nik uste dut hori bai zirkusia dakala, Bai, mendila izatianekin eh, segur, segurtasuna ematen duen zerbait bezala edo edo goxotasuna erakusten duen detektibe honekin en, eh, bai. bat dijoala eta neskan kasuan ba konfuziokin batea dijoala. Eh. eh, esango geunke, bueno, pizka pasaute eh, Park eh, Changuk en bueno, pelikula lista eta bueno, esango esango geunke eh, honek eh, kolorekin eh, jokatzen dabela, hemen pelikulan bakarrik edo Nik uste kolore, kolore gama honekin adibidez, bai. Nik, bueno, ez da gantzak, orduan eh, beste pelikula bat. batzuk egiten da eh, kolore, kolore gama bat, eta horrekin asko jokatzen da bien zuzendaria bada. Nik enuk esango, nik adibidez old, old boyen irudia dakatena, da, en, i, i, pelikulare iuna guad den bezala, oso iuna. gorra gua bezala, eta berde eta tiratzen du asko. Igual garaian gatik andare bai, ez? Ze garaian araberare bai asko aldatzen da nola ikusten ditugun pelikulak. Osa, hor, hor adibide garbi badao, Señor de los Anillos eta Harry Potter eta guen kasuan, ba, bere garaian lehenengo pelikula an, oain ikusten duzu remakeak nola egiten dien, eta bai. koloriak guzti zaldatuta dago. Ni uste gure kontsumitzeko moduare bai aldatuten delako. Ah, vale. Señor de los Anillos bat ikusten zua ziren, eta askoze kolore eh, deigarriagoak dira. E, bideokamera batek ematen dizkizun kolore en saturatuagoak bezala. Ta gero remakeak eta ikusten bait e, ilun guztiak berdeetara tiratzen nahi dira pelikula guztitan, eh? Osea, esan edo tendentzia bai. bezala. Edo, edo, edo kontraste, kolore kontrastean argiak erabiltziana, bi aldetatikan ba, e, kolore mm. gaman, ba, bi bai. puntu komplementarioak. erabiltzen dira. Orduan, nik uste dut kasu hortan, era, esan dugun bezala, erabiltzen dula koloria historioan menpe. Osea, historioan eh, ez da, historiaren txako. Ez da, ez da beak, eh, ni kolore hau Ez da bere estil, da ez da bere estiloa dalako, edo... Eh, zenuk esango. Da pelikula horretan erabiltzen. Ez da Kaspar Noe bat, pum, pum, pum, pum, pum, eh, bere, bere estiloa markatzen dula, tope... Ja, bai. Kasu honetan, kolorearena, eh, Decision to Live pelikulan behintzat, a ber, kolorearena da, pues bai, irakurtzen dezunean, kolorari buruz, aka que kolorea turkesa ta esaten zu. Ostras, bueno, bai, claro. Bueno, Bende, bigarren gaude eh, turkesak. Traileran ba, ikusita bakarrikan norritek ikusi badu, nabarituko du. O nik ez dakit zen urri arte eta hor dago betiko beti da nik eukidan debatea, ez? Esatea, eh, a ber, ikusle normal batek badaki ko, turkesa kolorea erabilidala eta turkesa koloreak representatzen dula ez dakize bakizer. E, eh, benetan da funtzionatzen duen gauza bat, edo benetan truko guzti horiek dira kritikoei eta eta kaneseko festivalekoei eta guzti horiei esateko behi da ikusten ze zuzendarion ona naizen e, eh, koloreak erabiltzen ditut. Hor dago betiko eh diskusioa, ez? Azkenean e, eh, e, eh, ikuslea runt batek e, ikusiko dugu kolorearen asuntoa hain sutil kontatzen baldin bada. Hmm. Ba, ba, ez dakit, batzutan... Gu, geuk ez tare, igual, baina osan edut, askotan hoi da zuzendari baten lana, ez? Edo, editore baten lana den bezala. Osa, zuk zure lana egiten zu, erabiltzen jozu zure teknikak eta bar, historia kontatzeko, baina ez, o, esan duzu bezala ez du zertikan markatu behar bea hor da hola nahi du noi, nahi duen bezala kontatzen. Orduan, zuk konturatu gaberen ikusten dut gauza asko asumitzen ditugula eta barneratzen ditugula, gu konturatu gabe, kolorian kasuan bezala, Baina historioan eta eta historio ikusita gero, pelikula ikusita gero gelditzen zaigun sentsazioan eragin zuzena dakatela. Naiz da, kontziente izan. Bueno, barruan, ba, du ba, digabe, eh, ba, pelikula hau eh, merezi izan du izatea eh, zerrenda zerrenda guztietan. Zerrenda eh, guztietan. Eh, bai. Eta orduan, old boyekin jarraituz, Bai, bai, nik azkenean, bueno. pelikula hau esan dut, ez dut ikusi. Baina nik old boy ikusi dakat, eta... Bueno, bai esan dugu, igual, eh, eh, zuzendari honen listatxu bat eh, e- bai. ekarriko gu, eta gero old ipiriko gara. Bai, eh... bai, bueno, eh, bueno, lehenu esan dugu, oi, seulen jaio zela, ikasi ikasizun, bai. eta Hitchcock pelikula bat ikusi zunean, <laughs> berriro esan dut ez da gizte pelikula zen, <laughs> oi, beratu erko nun. Baina orduan eh, kritikoa zen, Osa, zinema beti guztu izan zitzaioan eta ora, baina bai. kritiko izatea digan, ba, bere lehenengo pelikula egitera animatzen da. Eta lehenengo bi pelikulak hain zuzen ere, honeko eh, frakasuak izan ziren. Vale. Takian eta bar, lehenengo zen The Moonies, the Sun's Dream. Vale. Eta bigarrena, ez egit, ez eh, trio edo, ba, da, eneska bat, eta bi mutien arteko historioa, nioz dut komedia moduko dela. Ah. E, nik uste dut takilan oso gaizki juntzien eta bar, eta orduan tipuak e, Park Chan-wook honek, dezituzu, ba, reakziora itultzia eta bere lanian jarraitzia eta bar. Vale. Baino, e, eh, geho den duzen, e, bi mila garen urtean, intzun, e, bere obra bat, bere lana, behin goz, ba, zine korearran barruan bintzat, errespetua lortuzuna ez. Zer, lortuzu nizatia e, eh, rekorra, rekaudazioan. Koreako rekaudazioan rekorra, eta dela eh, joint security area. Hoizertaz, igual, Jon? banago historia poliziako bat. Ba ba, hoi intzun bi mila garren urtean. Bueno, Punto hortan esaten entzun gainean bideoan, <laughs> bideo batean ikusen unau. Ah. Eta ba, beste zuzendari batzukin batea, ba, konsagrazioa lortu zula, eta hor grazia dintzian, ba, nahi zen hauek grazia iten eh? <laughs> en, Beste zuzendari Bon Hon Du, Lin Chun Dong, Kim Kim Du, Hon San Su. Hon San Su. Bai. Eta gero litzu duzo, errealan jolaztuzen. Oida, <laughs> eta gero, en, hauek eta gero intzun, bueno, mendator triologia bat, eta nik hau adibidez honei buruz irakurtzen hasi baino lehen, enegien triologia bat zela. Zer nik old boy bea pelikula bere kabu zetzautzen mhm. nun, eta gero bere Hai. remeika du horrei buruz. Baina hemen da triologia bat violentzia buruz, o historia bat buruz dela eh, Sympathy for Mr. Vengeance. Gero da, bigarren partia, eh, Old Boy, 2002an nintzuna. Eta 2005an ateatzen du, irugarren pelikula, dela Sympathy for Lady Vengeance. O sea, All Boy da eh, trilogia honen eh, bigarren pelikula. Ah? Baina ez pentsatu trilogia bat... historia bakar bat ez, eh? ez, ez, ez, padrino. Ez, ez, ez, bai. sea, bueno, nik Old Boy bai bakarrik ikusiot eta pelikula Ez da, bueno, eh, nik, nik, beti konparatzen Pelikula hori bakarrik ikusite, osa, ulertzen da, osa, ez da, Bai, bai, bai. Hori da. trilogia bezala jartzen da, baina... Ba, bere garen kairritxi batek itentzun bezala. Barkatu? gairritxe batek eh, lok estokantu esmokin barrel, bai, snatch, bai, bueno, eh, bai. tematika bat, eh, historia kontatzeko modu bat eta bai. bar, baina bueno. Daizte izenak berdinak izan, nik dut hor joko aiten dula. Eta gero, eh, bukatzen duenean triologia hau, intzun eh, beste pelikula bat, uste dut nahiko majara dela, umore puntu arraro batekin. Dela I am a cyborg, a cyborg. Bai. Benzakit oso ondo zertaz di, Juan. Bueno, hori da, egokoreako zineak dauka alderdi bat, hasieran esan dugu bezala, nahiko er, eh, mm, e, eh, desinibitua. Bai. <laughs> eta egiten dituzte erokeriak, eh, bisualki, tematikoki, Bai, eske, eske nik adibidez... Akien guk ondo ulertzen ez ditugunak eta umore batekin guk ulertzen ez duguna. Ez. Ulertzeko ikusleak ni trailerra ikusi nunean, enegielako sondo zertzen. Bai. E, estena batean bere amona tiratxinaz gigante batekin bidaltzen du espaziora. Osa, bai. una, una da arraro bat. Eta hori takero intzun, e, vampiro buruzko edo Drakulei buruzko logo, pelikula, Thirst, 2000 eta Eta honekin irabazizun, bueno, oldo eta gero, e, bigarren sari, bigarren aldiz, publikoan, sari Kansen, Kans. Ni gustu kans dela zuzendari honentzako Eh, ba, azken festivala Kaneko eh, festivala da ba, munduan prestigio handiena daukena eta mundu guztiak nahi du kanesen irabitzen. Ba, lortu zuen. Park bai. Chan Wook. Vale, eta hau gero etorri zen, 2008an eta gero, 2008an, lehenengo aldiz ziten dula pelikula bat de habla inglesa, ez? Aktoriak eta bar, ez, korearrak ez dienak. Bere zona konfor hortatik ateratzen da. Eta da, Stoker. Stoker, bai. Bai, Nicole Kidmanekin, Mhm. Eh, bai. oso pelikula arraroa. Bai, eh, aurrekoan eginen komentatzen da, bai. oso pelikula raroa Eh. Bai, arraroa. Eh, eh egia san ez dut gogoratzen. Nien az gogoratzen, gainera gogoratzen az eh, ikusi nabela, eta da horrek pelikulak eh, ikusi hostien, e, jumbi zaela webunera, bai, ikusten aber zer se, se, pasaudan pelikulan bai, Bai. Nik uste, pelikula askotan gertatzen dela, Asiako pelikula asko, askotan gertatzen da, gertatzen da hori. Eta nik uste dut mendebaldeko sensibilitatea kontuan hartzen dituen zuzendariak azkenean arrakasta lortzen du eta eta kasu honetan ikuste dut e, e, lortu duela. Bueno, eta hoita eh. gero 2016an dia e, The Handmaiden, thriller erotiko bat bezala saltzen dena. Esatuten ez urte hortan ebai, pena merezi zuen pelikuloetako bat baldin bat hau izango litzatekela. Ah, vale. Orduan kritika aldetikan nahiko ondo daola. Hain zuzen, berriro ebultatu zelako, bai, Zersten ondo landuta omen dago, baina, bueno, beste, beste majara bat bezala, <laughs> ulertu daite, omen daiteke. Vale. Aia mazai bai, eh, stoker, hoi, oso occidentala, ez, esango nuke hemen beste, moi, habla inglesako aktore eta aktoresak egin dakoa. Eta handmaiden honekin berriro bultatzen omen da bere izate horta, esaten dute, partxango bere kompozizioak asko lantzea, bere tempuak bere modura markatzea, eta ba, pixkat bere e, eh, tragik, eh, lantzen dula, e, eh, bizualki, ba, ba oso ondo, beria. Eta orduan, esate dute, bueno, bultatu intzela ez, partxan gugu izatea. Eta gero haide honen da bitu den noain, ez dakit, den haide, e, serie bat, desimpatizer, desimpatizer, eta la txika del tambor. Latxeka eta Bai, bai egin ditu, sei kapitulo egin zituen, Latxeka eta batean esaten zuen, Decision to Live egiteko erabakia ere hartu zula Latxeka eta Amor seriea eh amaitzean. Eh ez dakit, suposatzen plataform. plataforma bateako izango dela. Bai. bai. Itz magiko hori, plataforma bat. <laughs> Bai. bueno, esaten esa dugunean ez dakigula nun jarriko duten, ba, plataforma batean jarriko dute. <laughs> eta berak ez entzun elkarrizketa batean, ba, serie hau hain hain e, neur, e, zeukan dena, hain ne, mugatua zegoen, mhm. egin bartzuenarekin, bai. eh, Decision to Live hau beretzako izan zala liberazio bat, e, bera, bere burua espresatzeko aukera ezin hobea ematen ziolako. Aha e, horrek esan nahi du ere, bera, suposatzen dut, ego izango dela produktore nagusinetako bat. <laughs> Bai, bai oire irakurri dut adibidez. Eh, ez dula horren beste erabilera egiten ez dara violentziana. Beak bere be, pelikuletan violentzia poetikoa asko erabili izan omen du, hemen estena bat ba omen dago, baina ez omen da eh, hortan oinarritzen pelikula. Osa, beste arma batzuk ere ba, bere historia kontatzeko, ez? Bere estiluai uko ingabe. Ordan evoluzio bat ikusi la pelikula honetan, zuzendari honekiko. Mhm. Eta, bueno, nik, nik esaldi pare bat markatu nitun, gustatu zitzaizkianak, pixkat nik uste dut eh, ondo, ondo laburtzen dula, bere ondo laburtzen dula, bere, bere lana nola den, edo... Eta hor, eh, bueno, gazteleraz da, eh, baina, hola xe botako. Bai, bai. Eh, busca enfocarse a valores humanos y sentimientos, también desde un punto de vista filosófico. Pero para ello, primero debes recorrer una historia llena de dilemas morales, violencia pesada, suspenso, humor negro y sexo. Nik la dut oso ondo laburtzen dula beintzat, nik nekan irudia, zuzendari honekiko. Bai. Eta gero, mo, batez oldueien kasuan, esango nuke, baina bueno, beste galdera bat lantzen den ale bai, edo kuestioa lantzen duna dela ere bai, a ber, eh, justizia existitzen den, edo gure destinoan biktimakean. E, justizia poetika eta guzti hori. Bueno, pelikula honetan, Decision to Live honetan, bai, dago dilema bat, dauka, poliziak ere, e, spoilerrak ere ez ditu dut esango, baina, bueno, bai, azken finean justizia nork, nork ematen du. Eh, Existitzen den zerbait da, edo, edo guk, sortu, sortzen dugun zerbait ez? Norberan kontzientzian dago justizia, eh, zer da justoa, bai, eh, gauza horiek pixka bat komentatzen ditu. poliziaren personajean gainea da, bere dilematako bat da. E, bera mendi bat bezala ez esatea, a ber, gaiurrera iritsi naiz, baina, baina benetan iritsi naiz gaiurrera, edo zer da, nik uste nun beste goza bat zela. Mm, eta, eta itxasoaren geistera hori, en, kaos horretara geistea eta eta guzti hori da bere e, bere dilemartako bat eta eta pelikulak ere horri buruz hitz egiten du bai justiziari buruz bai ba ba gai bezala nik uste dut ondo da horla eta oldboyen kasuan ere bai nik uste dut bilaketa badela ez justizia horren bengantza edo bai. horren bilaketa bada Bai. Bueno, lehenengo pelikulan, zegeo <laughs> Spiglin pelikulan, bai. ba, ba ez dakit esan, ez dakit zer den, oi? Ba, gertatu zanko za misterioso bat, dala, e, remake bat egin Oldboy pelikularen remake bat, hau da berriro egin zan, pelikula hori, e, eta esaten aber. a ber, beste debate interesgarri bat da, e, remakeak, zergatik egiten da berriro pelikula bat, zergatik egin berriro Oldboy, Ez? en saria jaso zituen, oso ezaguna egintzan, mundu guztiari gustatu zitzaion, eszena ikonikoak ditu, adibidez, en, eh, plano sekuentzia hori maiuarekin, bai, pasillo bai. batean, pasillo batean, bai. enbesteren naurka, eh, pulpoa jaten dunean, pulpo gordina, ez dakiz Edo, edo, edo, edo hasieran gela hortan dazkan errekurtso guztiak, gela bat, bakar batian horremeste Hori da, bera bai. horretan, gero amairan gertatzen dan, bere zekontatzen duen, eta esaten du, aber, zergatik egin behar du, eh, amarrute beranduago, amerikano batek... funtzionatu e, duen pelikula batena. Bai, eta hori da, e, eh, negi personalki ikusle bezala beti oso kuriosoa irutit zaiten gauza bat. Eta bueno. e, hori gertatu ere, adibidea bak emateko, pelikula on baten remake bat, e, eh, Psikosis, Psikosis pelikula, e, mila betzen diruroikoa Alfred Hitchcock, e, gure gaurko zuzendariaren e, maitea, e, eintzun Psikosis, mila betzen garren urtean, eta eta estudio berdinak, Universal, estudioak erabakitzen du mila behatzen laro gita egitea berriro zikosiz. Gidoi berdina erabiliz eta zuzendariak zeukan eh, rodajean psikosis pelikularen bideo bat eta egin zuten planos plano pelikula berdina. Gaur egungo aktorekin eta koloretan. Zikosizen kasuan? Bai, zikosizen ah. kasuan. Ba, Uztenun kasu eta... Fanny fani janekena. Ez, janekenen kasua da oraindik interesgarriagoa. Eta nik uste dut janekek egintzula ba, provokazio bat bezala, ez bestela ez da ulergarria Eh, janekek egin, egin zuena. <laughs> Ez que, nik ulertu. bueno, esan bertare bai, zergatik aniten duen Old Boy, eh, Spike League, ez? En, erreparto amerikanokin eta bar, beti kontuan hartu berda, olako zerbait egiten denean, dirua izan daiteke larrazoi nagusia. Bueno, amerikanoen kasuan nik uste dut, nire teoria konspiratorioa da, e, eh, zikosizen remakeen kasuan, holboiena ez dakit, oraindik da misterioan denetzako, baina zikosizen kasu konkretuan, nik uste dut, dala eskubideen e, gauza baten gatik. Mhm. Hau da, e, eskubideak pelikulak, liburuak eta musika e, e, libre geratzen da, derecho ez da autor libre geratzen da, Bai. Bai, e, e, dominio publikora joaten dira eta hor e, estudioek daukate arazo handi bat, e, ikusten dutelako beraien e, pelikula ezagunak bazkenean ba, dominio publikoakoak izango direla eta edozeinek alko, alko kopiatu. Eta nik uste dut universaleri sartu zitzaioela beldurra, pentsatuz psikosiseko estena famatuena dala dutxaren E, bai. e, eriotza bai. eta nik uste dut beldurra sartu Eta esan zuten, ostras, zeragatik ez dugu berriro egiten, eta, orduan ja eskubideak ja hasten dira berriro mila betzi dela aurrera. Bai, hori da. Eskubideak. Oain Disney gertatzen Hori da, hori, da. eske da musika, oza da, dena da iguala. Dana da, berdin eginda. Eta da, gauza bat oso arraroa gainea, kontratatu zuten Gus direktorea dala e, eh, zuzendari e, independiente otako bat aktorekin, bueno, egiten ditula pixka denetarik, el indomable wind hunting egintzun, gero egiten ditu Baina bai, hori nahi konzienta bai, gara nahi deigarri eruzitzaidan bere pelikulan nartian, Elefant. Elefant. Nei, nei oso deigarri eruzitzaidan, eta begarean markatu zidan. Berak, berak, berak, berak elkerrezketetan esaten zuen, beretzako zala experimento bat eta jazta. Beaz da ere bai, dauka e, e, zin esperimentalaren pixka bat e, roi hori, eta esan bai, bai. Ba bueno, esperimento bat bezala hartuko dut, psikosiz egitea planos plano iguala. Ez ikusten dituzu, eta da, e, harrigarria, ez? E, janekeren kasuan Funny Games egiten du pelikula berdina planos plano aktore amerikanoekin. Bai, ba. Eta nik ust, hor ere da nertzako misterio erraldoi bat zergatik egiten duen. Nik uste dut egiten duela provokatzeko. Baina, bueno, ze janek egiten ditun pelikulak nik uste dut egiten ditula provokatzeko. Nik benetan, benetako arrazoia ez dute, ez dute, ez, dute ezagutzen. Nik ora bi kasu hortan bai bilek ikusi jutela. Eta nahi, bi pelikulak provokatzen diate. Osa, esan edut, bai, ez, ez da ez pelikula bat edo bestia. Baina, zergatik egiten zu bestea? Bai, ulertzen bai, bai. Funny Games da janekenen pelikula ezagunentako bat, bai, bai. eta ondo dago irabaziz, eske, zergatik egiten dizu berriro, eske, ez da, ez da ulertzen. Disneyen kasuan... Merkatuan legiak izango dira. Disneyen kasuan ere ulergarri izan ditek, egiten du e, La, e, la Bestiaren remakea, egiten du orain La Sirenitaren remakea egiten bai. dago, Pinotxoren remakea egin du, e, eh, Pinotxoren irudia da, el, ja, marazki bizi duen, identikoa da. En, orain egin duen bersioa aktorekin, Tom Hanks egin eta, eta bar, Disney Plusen jartzen dana, e, Pinotxoren personajea da, marazki bizi duenetako identikoa baino hiru dimentsiotan. Hiru dimentsiotan. Eta bueno, nik uste dela Disneyk daukala beldur hori eh, esatea, jostras, hemendik ez dakiz amat urtetara, Pinotxoren irudia dominio publikoakoa izango da, edo zeinek alko du irabili, eta orduan egin dezagun pelikula berdina. Ez? Eta jarri dezagun plataformaan balima da, pues plataforman. Jo, ba baino hoi, baino old boyen kasuan, Osa, bi, pelikula bada, ez da ez da ez, es kasu berdina. Claro, es que old en kasua da, harri ez es que, ez dut ulertzen. Osea, ulertu dezaket eh, Los Siete Magnificos pelikula da Los Siete Samuraisen eh, remake bat. Eta, bai. eta bueno, ulertu liteke Hollywoodeko garaiertako, bueno, gauza bat, de, agian ez etzutela ikusten hainbeste, Los Siete Magnificos... Ba, bueno. igual, igual historia berri datzina izate hoi. Zene, adibidez, amerikanoan historio honetan, betire behaiek historia berri dazten dute behin zineman bitartez, esan genezake. Eta horra dibidez, eh, esan duen txamuraen esan duzela, zen jazpigarri, ba, ez da torre, eh, eta ez da eh, partxan gukin zerriko xeakanik, baina el último samurai pelikula, bai. eh, Japonen dauden azkeneko samurai mitologikoan artian, Tom Cruise amerikanoa da garaile, eta Tom Cruise amerikanoa da detonante eh, magnifikoa, ez? Bai. igual, igual diskurtso, pelikula hauetan ebai diskurtso hortaz apropiatu nahi izate hori gertatu da. Ke ba, nik uste dut, e, nere, nere ustez, losiete samurai kasuan zan soilik. Losiete samurai super ondo dago, metro Goldie meirrekoek, esate dute, pelikula bos ondo dagoela, baina japonesak atalatzen dira, eta zeratik ez dugu egiten western bat, e, e, historio horrekin. Eta hori, neurri batean, pues, ulertu, bueno, ulertu liteke, esatea, bai, bueno, baino, Oldboy. Mundu guztiak ikusi du all boy, ze, ez, ze uste zuten, estatu batuetan jende gehiago ikusiko zuela aktore kaukasiko egin... E... Spike Lee. Egin ikusiko abien, ez dakit all boys eh, estatu batuetan ze bat ikusi izendan, igual ikusiko abien... Eh, ez daka kritika eh, hon bakar bat. Eh, Baina eske... Igual ikusiko abien eh, merkatu guztiak, os bueno... ikusi eta zela historia hon bat eh Baina eske churi ditendo, churi ditendo historia. bai, bai, o sea, bai, bere bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Igual, bai. zuk ikusten nahi zehala, ua, gorra bueno, itia, ez? Gureko, gureko abien, ez? O sea, Ameriketako eh, pizkat, merkatura... Bai, askotan? Bai. Ez dakit, eskolako oso zerri zenbiko da, zetik, bestan ezke, teko zentzurik... adibidez, par, par kasuan, violentzia poetikoa da, violentzia erabilera badaka, bai. zentzu duna. O violentzia bai, bai, bai, agertzen den modua eta barrek, garrantzia asko daka, eta, eta beste esan nahi batzuk izan ditzake atzian, ez? Amerikanoan kasuan, da, bai. violentzia gratuituagoa. hau dakit, nik harrigarria ikusten dut. Osa, ulertu dezaket... <laughs> John Shokean dago. Bai, old, old Boy eta... Eta, eta Funny Gamesen remakeakin... Ze urtetan nintzen, remakea? Pelikula 2002koa da, baina... E, amairu, guztet, 2002koa. Amar urte e, beranduago. Osa, behatzi urte zuaz, xokian, John. Bai. Eh, bai, ezin, ezin lo egin. Ezin lo egin. Bueno, eska, Amerik Ameriketan, asko pasetan da, ez? Bueno, e, pelikulakin, igual, ez... Ez tot, ez ikusien esagero, baina seriakin nik ikusiot e, eh, serie asko dauzenak oso ondo, de repente esan da, engogu remake bat, e, estatu batuetan esan duzu. Hori da. Ostras, e, e, e, guk... Eh, el gato gizi. botas izan ezik, oso ondo da hola. <laughs> e, gonginen berbaiten, utopia deitzen dan bai. serie bat, eta bai, bai gainera, bai, bai. inglesa da, Osa, berez, izkuntza e, ezagutzen da bila Amerikanok ez bakarrik hizkuntza e, berbaiteko hizkuntza, sino eh, hizkuntza e, sinematografikoa bai, ezagutzen dabila eta de repente remake bat. Eta arrakasta hundia izan zula. O sea, nikuste nikuste Esa ia bien temporada bakarrik eh, estatu batuetan. Estatu batuetan bat bai. Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Utopia Kristo narrakasta. Utopia, garrapa e, izan zuen, bai. bai, bai. Eta eta remakeak ez. Eta, ja, baino, a ber, justu justu esaten ari gare bai, en, a, gripe A eta beste bat gai garatzen ai zien momentu hortan ateatako serie bada eta Bai. Eta igual pixkat komikoa ez, eta pelikuletako munduko zerbait ematen du, baina ni egitan pentsatzen dut, planteatzen duen arazotako bat, oso arazo erreala dela gaurrengo bizartian, dela sobrepoblazioa, zenbat, bai, bai, eh, bai, bai. Eh, kutsatzen dugun, zenbat ez bai. dugun kutsatzen, eta bai, eta indarroiek zein dezaketen, ez? Orduan. De repente azten dira, ez remake akeiten, eh, eta esto, esto, bai. jonek, nimen, esto zu lertzen oso segaitik sabizen remake hori eiten, ez? Osa, gauza bat ondo dau, gainera e, e, inglesak eta estatu batuarrak eskuntza nahiko antzeko erabiltzen dabe. Bai, bai, eta e, segaitik e, e, seri ingles bat, eiten dozu remakea e, estatu batutan. Egia da, utopia e, inglesa, oso, oso eh, gogorra dala, Esan dugu, oso gogorra da, ez dakit... Gordina guau, bai. gure izen badabien, e, eh, beste... Em, em, beste pertsona batzuri, be, ba, pertsona batzun gana eltzeko. Baina, ez dakit. Nik ez dakit. E, The Office, seria... The Office, bai, egize da. Bai, ja. E, estatu batuetan egin zan. Bai, bai. Eta, bueno, hor, bai, ulertu dezakezu dela gauza ekonomiko bat. Agian, Bai, hango telebistan eh, funtzionatuko dut ba, zerbait bezala, ba, ba britanikoak bakarri... Erositen zu, proiektua, erositen zu... Bai, agian, estatu botu er, eh, jendearen txat, eh, britaniatik datorrena bakari Shakespeare izan ligiteke. Ja. Yeah. Yeah, yeah. Eta orduan egiten duzu The Office, eta agian erabiltzen dute... Bueno, nik uste ere gertatu lehi... beda, nik uste dut ere The Officeen kasuan gertatu litekena da, eh, amerikanoak ez dituztela ulertzen. Hizkuntza berdina. Humore bai. bai. Baina igual ez dute ulertzen. Humore humore inglesa oso propioa. Yeah. Asko da. Gure Gure ere gertatu, e, gertatzen zaigu adibidez, ba, nizelakit, Argentinako humorea. Edo mm Mexikoko humorea. Eh? Eta, eta horren frogada, da, em, Perfectos Desconocidos pelikula. Bai, bai. Bai, hor erabilida oso sistema kurioso bat, dala, e, nazio bakoitzak bere bersioa egindu. Aurreko nago ginen begitzen, zebat, ba, emezortzi. Eh, Zin, amazortzi berzio. Emezortzi berzio egin dira perfectos des desconocidosen pelikularen. Bai. Emezortzi. Eta esatez du. Eta zergatik ez hartu pelikula ta bikoiztu. Ba, nik uste izan dela, kasu, perfecto des desconocidosen kasuan, agian hizkuntza moldatu dalako eh, eh, nazio bakoitzaren sensibilidadera. Bai, eta nik uste bai, hor dau gauza bat... Esan barkatu, esan barkatu, esan barkatu, esan Cine español. Yo <laughs> neri asko zaten zaio. Era cine italiano. Bai, Italia, bai. hori Italia. Da, italiako pelikula bat. Eta eta lurtu dezakezu La jaula de, de grillos. Eh, entxoen, hemen nola izan da zon eh, pelikula horrek. Da pelikula frantsesa bat egin zuten amerikanoa. Eh, Seiatu ziren egiten La cena de los idiotas. O sea, daude hainbat pelikula frantsesa, komedia, kadibidez, ez duetan. La cena de los idiotas, barkatu de baino. Obra maestra, eh? Bai, baina, bai, bai, bai, bai, bai, ezagutzen dugu. Bai, eh, la mujer de rojo. La mujer de rojo, goratzen zeate guain la urte pilloa zuen gurasoak goratuko dira. <laughs> da, pelikula frantsesa baten eh, eh, remakea. Hor daude remake batzuk, eh, egin direna, adibidez, frantziako komedietatik. Vanilla Sky. Eh, Vanilla Sky da remake bat, hori da, abre los ojosen remake bat. Eta zuk, ulertu dezak, a ber, ulertu liteke, ba, em, estatu batuetan saldu nahi izateko abre los ojos bakarrik remake bat dela bidea. Em, bai. Ulertu liteke. Bai, oza, azkenean oso ez, espainola baina, eta bezakit. Baina, Old Boy bezalako pelikula bat mundu osoan ezaguna izan dena, eta harrakazte bai. duna, Eskain zuzen lehenengo esaten da, ezagutzen da, lehenengo luze metraia bezala korakoa mundu guztian ezaguna intzena, osea, bai. zine korea arraza balduzun pelikula. Ez que da, da, de repente parasitos, esatie, no, ingo dugu remake bat, eh, parasitosena esatezu. Eh, Ez que parasitosek, eta parasitosek old boy eta, eta partxan gutikan jaten du. Bai. eta, claro. segurun una norbaite que no situ parasitos inglesez egiteko. Ba, ba, ba, es que tranquilamente. Baina, es que daude adibide batzuk. <laughs> Harvey, Harvey West. <laughs> Bueno, sí, pero igual. Eta, <laughs> es que daude adibide batzuk direla oso arrigarriak. Adibidez, West Side Story. Steven Spielberg egintzun West Side Story. orain dela eh, urte pare bat, bi biru urte. -hmm. Zete zu, zergatik egiten zu, <laughs> West Story. Keres <laughs> Spielberg, tío. <laughs> Ez zu ber. Abesti berdina. Ez zu ber. Baina kontatzen duzu historio bat zarra geratzen dana. Eh, sea, historia eh, bera. Historia bera zarra, dago, zarra bai. da. da. sea, ez, ez, ez dute moldatu gaur egungo sensibilidadera. Eta esatezu du, zergatik egiten duzu West Side Storyen remake bat. Nik erantzungo berriro, diru Baina eske Spielberg ez du dirua behar. Hombre, ba, o sea, ez, Spielbergen ez, baina bere inguruan dazkan jende guzti horrek, seguru baiet. Spielbergen egoa aina handia da, esaten dula, venga, ba, nik egin behar dut West Side Story berriro. Eta esaten zuz, baina, txoratuta, za, o sea, <laughs> West Side Story ezin da egin Dame berriro. de eso, que te has tomado. <laughs> claro, es que nik benetan harrituta ikusten ditut eh, remake batzuk. Beste batzuk, ulergarriak izen daitezen bitartean, baina, bai, ba hori, perfectos desconocidos, em, komedia frantsesak berre direnean. Bueno, izan liteke. E, nik proposatzen dut, guain adibidez, e, remake, remakeen bat ikustia eta remakeen batei buruz hitz egitea datorren saioan. Ez egiz zuten. zaizuten. Remake bat, orain gaur egun egindan remake berri bat. Ez dakit, zinean ez da hongo, imaginatzen du remake ikan kasualia ez. Bueno, baino... dugu, bai. dugu, baino remakeak, bai, daude, egongo dira, asko ikusiko ditugu ja, jakin gabe remake direla, eta eta hurrengo saioan, ba, bat ematekin topo egiten badugu, aitor, Venga. baitzen godu. Nik ezin dut, ezin dut esan hurrengoan ere pelikula ikusiko duten ikan, <laughs> baina zeu ze eta <laughs> etortzia ondo etorri zaitegila esan. Bai. eta, bai, bai, nik uste dut errepikatuko gula. Trailerra bintzatik ikusiko dut, fijo. Hori fijo. Bueno, pues ez dakizu trailerrean, <laughs> dakizu trailerrean tan Hortik aurrean lotxaka eta aurrean. Zuka duz ikusi trailerra eta esan pelikula ikusi dozule eta tranquilamente. Hombre, ikusi japonean, Japonez trailerra. Ze japoneko trailerretan pelikula osoa kontatzen dute. Bai, ah, eh, eh, eh, eh, eh, Eh, bilatzen ondu naiz, badaudela laburpenak. Amairu minututan esplikatzen dizu pelikulan. Ah, bai, bai, bai, <laughs> Spoiler bai, bai. total egiten dizu, eta hortik gana ja irakurtzen dizunak zentzu pixkatartzen hartzen Orda, ba, urrengoa no beto, pixkanak pixkanak hobeto beto enkungo. Hori da. E, ez remakeak bezala. <laughs> Osa, que gu ja hartzen dugu orain Decision to Live, ez? Hori da. <laughs> Decision to Live, bai. eta Olboien... Boy, all boy en, eh, Soundtrack ekin bai, zaitu Baina violentziari gabe, eh? Violentziari gabe, hori da <laughs> Asi que urren arte, eskerrik asko regotiaren Eskerrik asko zuri Aio, aio Agur Agur